Dăriană, facă darbă și pântâna conjurată, Dăriană, facă darbă și pântâna conjurată, De trei cai cu fecioreiu, Dăriană, facă darbă, Româna și frumușeiu, Dăriană, facă darbă, Româna și frumușeiu, Un călar atunci grăiare, Dăriană, Mărinolino, scumpa mea, Măriana, fată, dar Mărinolino, scumpa mea, De mi-ai dat inelul tău, Dăliana, fată, dalbă, De pe dălbul degetelul, Dăliana, fată, dalbă, De pe dălbul degetelul, Atălar atunci grăiare, Dăliana, fată, dalbă, Linolino, scumpa mea, Dăliana, fată, dalbă, da cu luna care, Zăliană fată d'albă, să mă cununesc cu iare. Zăliană fată d'albă, să mă cununesc cu iare. Și divină sănătoasă, Zăliană fată d'albă, de colinda